Xabi, musika aldiuntan aipatuko dugula ere, beste talde bat hautatu baituzu. Joan aldean Irlandean eta hor, Islandiara joan gira. Uh, eta... Zinez gustuko ukanuen kantu batekin, joan Horia, ikusi nuen amunitz apresiatu zinola. Beraz, guai entzatuko niz, eh, zinez eh, inukaldia untsa, lortzabo edo, untsa talde onbaten atxan Eta o, gaur eh, aipatuko dugu uh, eh, eh, Siguroz, taldea, hau da Islandiak talde bat, beraz, egikea bikikoa. Uh, talde hori mila beratzeun eta lautan oita amalauean uh, sortu izan da. Irukote bat da astepenitik, atara zuten uh, lehen diska bat von izinekoa, lautan oita amazazpian, von diska nahi du uh, itxarupena, eskoraz gero fite beste musikari bat eh, sartu zaie, eraz laukote batera pastu, ziren, zinen, eta hor, agaetiz Birgin uh, eh, uh, eh, diskatera zuten, eta hor, zinez, hori uh, hartzun biziko honako uh, diska horrek, eta Erresuma batuan uh, bereziki famatua izan zen, han usai dute uh, musika aski esperimentala edo progresiboa zutea. Eta gero, piskata arrakasta indartu izan da, Tom York, uh, eh, radioedeko uh, eh, kompusatzaileak, uh, eh, hartu baitzitin uh, lehen, parte gisa. Radioedek, be, kid A, diska atera ondoren. Gero ziurzak atera zin... Uh, Parentesian arteko diska bat, ba, ez du izenik, Eh, hor, uh, uh, zinez, eta diska hortan, bon, beste disketan uh, kantatzen badute ere, hor, haien izkuntz, fen, ek sortutako izkuntza baten kantatzen dute. Zeta sortzeko prozesuan, lehenik, uh, ez den izkuntza kantatzen dute, eta gero ikusten dute uh, islandiarez kantatzen alduten ez. Beraz, hartako zirugaren diska hori aski berezia da. Gero, atera dute um, tak, mil esker, eta mm, munduko itzulia on, ondotik, uh, eh, indute ere Islandian, urririk uh, eh, pro proposatutako konzertu batzuekin, eta horrekin uh, bada filma bat egin bat ditzen dena, eta hortan ikusten da zinez, talde alternatiboa eta esperimentala da, baina gehiengoa iten du Islandian, eta edo zoin adinetako edo, uh, edo estiloko pertsonak iten dira, talde unen intzuterat eta bide hortan hori ageri da hor ikusten da zinez Eh, haien uh, eh, erriari lotua direla, eta ek ere gaiten dute, be, menturaz ez, eh, ez balire Islandiak izan, eta Islandian bizi, ez luketela olako musika estiloa eginen. Ez du, du galeraik. Bai, bai, bai, ez ez, ez du demoraik ukan, bizik ikustuko dutela talde hori, hain txusen, benen eh, ez da beharri guzien artean emaiteko den talde bat, ez? Eta asperzen alda, edo ez da dena maitatzen alda, den, salbo purista bali maiz hibezala. Eh, eh oh, ez ez bat purista, me, uh, jendea egia u, airia gira gaur, be, ez iraut ben haunitzeko uh, kantuak uh, entzutea. Eh? eh, eta hori aspalitik, eh, musika klasikoan eh, doinuak biziki luzuak ziren, eh? adiez, me, bon, menturaz gaur ez gira inbeste usatu, eta egia da talde eh, horrek eh, biziki kanturuziak luzeak bat afet, mm. biorken ondotik, Eh, ba, islandiarrak eta eta musika islandiarra entzuten duten eh, per, pertsonak usatuak direla entzutea estilo hori, aski progresiboa. Tartakoz, be, eima uh, filma horretan agiri da, diendea usatua dela be, musika estilo hori usatu da. Asta penetik be, siguroz talderekin, badira, Be, beste musikari, ez beste musikari, beste talde batzu haiekin betan. Bino eta amina, la koteak segitzen ditu. Eta ere ez omi bastardz uh, kobrezko boskote bat. Eta hauai berrikitan, uh, ze ok ensemble taldeak ordezkatu ditu beste bi uh, talde horiek. Me hor badira oino xokak eta kobreak. Beraz, uh, tak diskaren ontik atela beste uh, diska bat eta gero Valtari, eta Valtari diska, diskan zinez eh, berriz eh, astapeneko, hala, haintzineko diska folka, aski folk ba, ba zen, be, eldu dira astapeneko estioletarat. Valtari diskaren onontik, proposatu dute eh, dantza munduko artista honnitzer eta akograf honnitzer, ebe berriz hartzea musikak iteko bideo batzu. Hortan ere, badira bideo biziki ederrak interneten soiteko, Eta bada DVD bat ere, uh, nun ikusten diren dantza garaikideak eta uh, interpretatzen musika horiek. Eta beti garantzia atxiki dute, nahiz eta izan dituzten ezente batzu, baina alaike instrumentuari, eh? Uh, eh, beha dibez, wala, dituzte haiekin besti taldeak, eta uh, zuzenekoan hor dira, wala, artista batzuk uh, grabate, grabaketa batzuen bidez jotzearen autua iten dute, horiek ez, horiek beti zuzenean oh, badira musikariak eta bideoa eta tokiko musikariak erzen dituzte adiaz. Zinez, hain uh, eh, islandiak musikatik uh, inspirazioak eh, ateratzen dituzten musikariak. Hmm. Gaino denak ezagutzen dira, pentsu dut hor, Islandia aski tipia baita? Ah, jakin behar da, Islandia ba, ba ebe uh, iparalen biztan lehen kopuru berdina bat, wala. Eta, bon, voilà, hain artean, eh, ustut, uh, eh, bai, nire bai, eh, urbiliko uh, pertsona batzu joan dira, kolokaterak, eta hori egin atate, e, adiez, zautu dute, ziurrezko ta, ka, kantaria, ustutu batean, ah, bai. pentsazazu, nola, erritik urbil, urbilak dira. Bai. bai, be, be finitzeko, be, justu, be, aterazuten azken diska bat, eta, bera, haien tekla diolea uh, taldea utzi zine, bero ordezkatzeko hartu zuten bai tekla diole bat eta gitar diole bat, haimeste harmoniak egiten, eh, egiten zitirakotz, eta eh, atera dute azken diska bat gveikur uh, eh, izinekoa, eta hor zinez jokago da, baltaren eh? uh, konparatuz eta sartzen da, badira uh, soinu saturat, fen, saturatutako soinu batzu, Eta, bon, eta esantzau kandut, bai, e, diska horren presentaketa ikustea hor eh, eskozian, eta zinez uh, ikustekoa da, maire horski hor bak, eh, azken itzulia bakarrik uh, Europa iparrako edo skandinaviko irretan egin dituzte datak, baina uh, bon, ikustekoa da. Hor, uh, kantu laburago bat uh, entzunen dugu, be azken diskatik, be azken diska horretan ere entzunen dira perkusio berri batzu. Silintxa gisako edo bai, burdinke diatipiak. Eh? Ez niz, uh, eh, java errietan entzuten badilela horakoak. Eta hor ere, uh, be, badira bi klipa, bada beste, bada klipe bat, Parisen egina dena, leze, batean, azpiko leko uh, toki batean, eta biziki edera da, eta hor ikusten dira perku tradizional eta zinez komitatzen dien dea internet, internet bideo horien uh, ikustera dena den, sigur zen diska bat, beti sorpresa bat dela, ez baita bat bestiaren eite, nahiz eta funtsa, edo, zerbait baden beti erroak hor dira, bena? Ba, ba, ba, denak dezberdinak dira, eta hartu behar da denbora ezagutzeko honik, momentu, efen, asiniz ez hau zen, eta zinez hor, entzai zauzetik urrundi zoinu, eh? Ba, ben, mileska hori partekatu dik, ja. Hiri. Hiri.